Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս հարթակում խոսելու ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման մասին։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 21-ին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ուսումնասիրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացրած Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու պահանջը եւ որոշել պարտավորեցնել Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ եւ բավարար միջոցները ապահովելու Լաչինի միջանցքով Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու կարիք ունեցող ցաներ հիվանդ անձանց հաղորդաշարժը, ինչպես նաև ճանապարհին անապաստան մնացած կամ ապրուստի միջոցների կարիք ունեցող անձանց անվտանգ տեղաշարժը։ Ինչպես է գնահատում Եվրոպական դատարանի որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, իրավունքի եւ արդարության կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամի տնօրեն Արման Թաթոյանը։ Պարոն Թաթոյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նախ շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, ասեմ, որ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 21-ին Եվրոպական դատարանը ուսումնասիրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացրած Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու որոշումը, եւ արդյունքում դատարանը աստորեն որոշել է պարտավորեցնել Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ եւ բավարար միջոցները։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս որոշումը, պարոն Թաթոյան։ Դա դե տեսեք, նախ կարևոր եմ համարում, որ դիմում ներկայացվեց արագ միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչը, դիմում ներկայացրեց այդ միջանկյալ միջոցի կիրառության հարցով։ Եվ կարևոր եմ համարում նաև արձագանքը եվրոպական դատարանի, բայց Իհարկե մենք տեսանք, որ միայն որոշակի կատեգորիայի անձանց նկատմամբ է նախատեսել եւ սահմանել եվրոպական դատարանը պահանջները համարգերքի վերացումը։ Այստեղ ամենակարևորն այն է, որ հիմա եվրոպական դատարանի սահմանած միջոցի կիրառությունն ապահովի։ Վստահ եմ Ադրբեջանը կամ մոգոնելու է որևէ բան, որպեսի խոչընդոտի կամ իր ձևով փորձի մեկնաբանել դա։ Դրա համար մենք պետք է մաքսիմալ մեր ձեռնտու տեսանկյունից պետք է այն գործադրենք կամ ապահովենք դրա գործադրումը։ Իսկ դա արդեն մեծ քաղաքական դիվանագիտական նաև աշխատանք է, թե ինչպես պետք է ապահովենք։ Կարևորը դատական մարմինը այս պահին թեկուզ ոչ այն կերպ ինչ մենք ցանկանայինք, ինձ համար իդեալականը կլիներ իհարկե, եթե եվրոպական դատարանն ամբողջությամբ պահանջեր ապաշրջափակել եւ ես տեղակ եմ որ կամ ես այսինքն ես ենթադրում եմ ակնհայտ որ եվրոպական դատարանին քանի որ այլ տեղերով է ադրբեջանը նաեւ այլ միջազգային մարմիներին էլ է ներկայացրել ասել է թե ես կապ չունեմ այդ մարդկանց հետ պետությունը նկատի ունեմ ադրբեջանի կապ չունենք այդ մարդկանց հետ, նրանք անկախ են, եկել են, գործողություններ են այդտեղ անում եւ այլն։ Միջդեռ իրականում Ադրբեջանի պետությունն է այս ամենի հետևում ուղիղ կանած։ Դրա համար իդեալականը կլիներ, եթե ամբողջական պահանջ ներկայացներ։ Հիմա բայց ասել է որոշակի համանապակումներով կոնկրետ կատեգորիայի անձս նկատմամբ նա պետք է ամեն ինչ անի մեր պետությունը Հայաստանը, Հայաստանի պետական մարմինները, իհարկե որքանով կարողանան այլ Արցախի մեր գործընկերները աջակցելու, բայց Հայաստանը գլխավոր այստեղ խնդիրը Հայաստանինն է։ Պետք է ամեն ինչ անի, որ ապահովի այդ որոշման պահանջների գործադրումը եւ հնարավորին շուտ կիրառվի այդ որոշումը։ Պարոն Թաթոյան, տեսեք, Եվրոպական դատարանը որոշել է նաև առաջնահերթություն տալ Հայաստանի ներկայացրած թիվ 4 գանգատին դատարանի կանոնակարգի 41-րդ կանոնի համաձայն։ Դե դա էլ Եվրոպական դատարանը սովորաբար այնտեղ գիտեք, արագ էսպես տեղի չի ունենում գործերի քննություն եւ կարող է գործերի քննություն տարիներ տևել։ Բայց Եվրոպական անգամ միջև 10 տարի եւ ավելի։ Բայց Եվրոպական դատարանը հնարավորություն ունի իր կանոնների ուժով առաջնահերթություն տալ գործերին Եվ լավ է, որ այդ գործին, այսպես որոշակի ամեն դեպքում առաջնահերթություն տրվել է, նորից եմ ասում։ Հիմա շատ կարևոր է արդեն ամեն ինչ անելը, որպեսի եվրոպական դատանի այդ պահանջը կամ այդ որոշումը միջանկյալ միջոցի հետ կապված իրագործվի իրական կյանքում, կենսագործվի եւ չմնա հանգարց թղթի վրա։ Սա է, որ հիմա առաջնահերթ է։ Պարոն Թաթոյան, արդեն 10-րդ օրն է, փակ է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, ինչի հետևանքով ոտնահարվում են մարդու հիմնարար իրավունքները, եւ եթե օրինակ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ աշխարհի արձագանքը փոքրինչ թույլ էր, այսպես ձևակերպենք, ապա բոլորովին այլ է այս պարագայում, սակայն միևնույն է, միևնույն է, հնչում են համապատասխան կոչեր, հայտարարություններով հանդես ներս են գալիս, սակայն Ադրբեջանը չի արտնանում։ Խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը այստեղ հստակ իր խոշոր մեծ պլանի մի մաս է կազմում իր բոլոր գործողությունները եւ այս հումանիտար աղետը, որ ստեղծել է Ադրբեջանը, դա այնպես չէ, որ միայն իրենք ուզում էին այս աղետը ստեղծել ու դրանով համանապատվել։ Սա պարզապես միջոցներից մեկն է, Իսկ իրենց պլանը ակնհայտ է շատ ավելի մեծ է Ադրբեջանի մասն է խոսքը։ Արցախը հայաթափել է, բնաջնջել է եւ առասարակ Արցախը որպես տարածք ունենալը առանց հայերի։ Եվ իրենք այդ մեծ իրենց նպատակին ուղված քայլերն են անում եւ այս հումանիտար աղետը միջոցներից մեկն է։ Այսինքն այնպես չէ որ գիտեք հիմա պատկերացեք, ճիշտ է, ճանապարհ բացելը հրատապ է մեզ համար, որ կոմունիկացիան ապահովի ամեն առումով, մարդու իրավունքների ոտնահարումները վերանան եւ այլն այս այդ դրա հետ կապված։ Բայց այնպես չի, որ ճանապարհը բացելուց հետո Ադրբեջանը հանգստանալու է կամ Ադրբեջանը ի վերջո համար, այսինքն էլ այլևս այդ այսպես իր քաղաքականությունը ցեղասպան վերացնելու է։ Ոչ։ Ես վստահ եմ, որ նրանք ել ավելի են շարունակելու մաքսիմալիստական անելու, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանք շտապում են իրենց գործողություններում եւ փորձում են ամեն իրավիճակից օգտվել, իսկ նրանց համար համանախապակում չկա եւ նրանց համար բնավ հետաքրքիր չէ Արցախում ապրող մարդկանց վիճակը, իրավունքները, որովհետև նրանց քաղաքականությունը հենց որքան շատ խախտվեն, այնքան լավ, որքան շատ ճնշվեն մարդիկ, այնքան լավ, որքան շատ ահաբեկվեն, այնքան լավ, որքան շատ մահանան, այնքան լավ, որովհետև նա դա հենց նրանց ռազմավարական եւ քաղաքական այն է ինչ որ իրանք ուզում են եւ ամեն ինչը արդեն պատում են իրավական, չգիտեմ, այլ շղարշներով։ Եվ այս հումանիտար աղետը այդ նպատակին հասնելու նրանց ձևերից է, այսպես ասեմ։ Ավելին ասենք, Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել 20 թվականի նոեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով ամրագրված իրենց կողմից ստանձնած պարտավորությունները։ Գիտեք, ոչ թե խախտել, այլ նրանք նպատակային չեն կատարում այդ կետը։ Նպատակային, որովհետև նրանք շահագրգռվածություն այս առումով բացարձակ չունեն, նրանց շահագրգռվածությունը մեկն է՝ դատարկել հայերից Արցախը որքան հնարավոր է շուտ։ 1 րոպե շուտ դատարկել Արցախը կապ չունի, նրանց չի է տարկրում մեթոդը։ Կլինի terroristական մեթոդներով, չգիտեմ, ինչին նրանք սովորեն եւ դա նրանց քաղաքական գիծն է։ Ինչ ուզում է լինի, բա ինչպես բացատրենք այդ գորշ գայլերի անդամներին բերել այնտեղ կանգնացրել են ասում են սա մեր քաղաքացիներն են ակնհայտ չի որ նրանք այդ terroristական մեթոդների դրա համար նրանց հետ նրանց համար կապ չունի ինչպես դա կլինի նրանց ակնհայտ է նրանք նրանց համար դա անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ եւ ճունեն մեթոդների մեջ էլ որևէ բան ընտրություն կամ ինչ որ փորձեն մեղմ եւ այլն ոչ նրանք ինչքան հնարավոր է այնքան խիստ կանեն ընդ որում ասեմ ձեզ մեկ բան էլ այստեղ կարևոր մի հարց կա։ Նրանց համար շատ կարևոր է Արցախը մեկուսացման մեջ հնարավորինս պահելը, որ իրենց այդ հանցավոր քաղաքականություն իրականացնեն աշխարից հեռու աչքից, այսպես։ Եվ որքան շատ ճամանը մեկուսացման հնարավորություն տանք նրանց, այնքան սանձարցակ կլինեն նրանց գործողությունները։ Սա ես վստահաբար եմ ասում։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Թաթոյան, Թաթոյան հիմնադրամը բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում Լաչինի Միջանցքի փակման հետ կապված։ Ձեր առաջկա քայլերի մասին կուզենայինք տեղեկանալ։ Այո, մենք հիմա դե մենք կապի մեջ ենք գիշեր ցերեկ Արցախի գործընկերների հետ։ 24 ժամ սկզբունքով։ Հարցեր են, համատեղ քննարկումներ, վերլուծություններ, ուսումնասիրություններ, չգիտեմ, ապացույցների վերհանում, պատրաստում, այդ ամենն անում ենք իհարկե։ Դրանից զատ նաև մենք իրականը հիմա առաջիկայում եւս մի այսպես փաստեր ենք հավաքագրում, փորձելով ելի նորից աշխարհին ներկայացնել, մերկացնել այդ Ադրբեջանի հանցավոր արարքները։ Կարծես ինչ հնարավոր է եւ անհնար նաեւ անելու ենք ամեն ինչ եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ Արցախի մեր հայրենակիցները ինձ համար Արցախ իմ հայրենիքն է, իմ հայրենիքի Արցախի մասն է եւ Արցախի ժողովուրդը մեր հայրենակիցները իմ իմ հայրենակիցներն են եւ մեր եղբայրներն ու քույրերն են ու մեր հայ ժողովրդի առասարակ բաղկացուցիչ մասը եւ Արցախի բնիկ ժողովուրդն են, որոնց իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն եւ մենք Հայաստանում նաև պետք է ամեն ինչ անենք այլ չեմ խոսում Հայաստանի պետության մասին, բայց բոլորս նաև պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր հայրենակիցների իրավունքները չոտնարվեն, առավել եւս Ադրբեջանի այս արարքները հանցավոր ուղղված են ոչ միայն Արցախի դեմ մեկուսացած կամ առանձին, այլ նաև Հայաստանի դեմ։ Եվ մենք սա պետք է հիմք ընդունի, գիտակցի, իր մտքում ունենա յուրաքանչյուր հայ այդ մարդը կլինի Հայաստանում, Արցախում, թե Սփյուռքում։ Գործողությունները ուղղված են բոլորից, նաև Հայաստանի դեմ։ Պարոն Թաթոյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, հաջողություն։ Ա, Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, իրավունքի եւ արդարության կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամի տնօրեն Արման Թաթոյանն էր։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։